nobis fabulam narravit. Vobiscum bellum fecimus. Mi quoque caput dolet. Mea domus tibi patet. Mi clausa est. Unus vestrum me tradidit. Multi nostrum felices sunt, multi vestrum infelices. Mater me cum venit. Nos, nostri milites, fortiter defendunt nobis cara est virtus, vobis pecunia. Omnia tua, mi dedisti.